Going to the bro house, looking at some man, lots of man, lots of man, your camera out in bed. To my funky business, to my funky business, to my funky business, me to be about you. Sad sitting every day, getting up, go to school, what are you complaining about? I bet you know the rules. To my funky business. filling station, giving me a shake. Shake the window, shake the man, shake the oil, shake the gas. my my my to live Seven o'clock in the morning, try to wake me up and rich. Pull a track, pull a bridge, you can pay me next week. Shake my business. more. I'm a hoot, I'm a hoot, I'm a hoot, I'm a crew. To my funky business, to my funky business, to my funky business. Från början fanns det två grupper med namnet Shakers, men 1965 är det bara en. Den består av Tommy Rander, Bosse Börjesson, Roger Lövendal och Kjell Andersson. Deras idoler är Rolling Stones och därför spelar de som Stones gärna in Chuck Berry-låtar. Det här är en av dem och den blir Shakers första tio i topphit, Too Much Monkey Business. Rolling Stones Sverigebesök är årets pophändelse. Den första april spelar de inför en fulltalig publik i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Fansen belägrar hotellet där bandet bor och en del försöker till och med klättra upp för fasaden.